Sohtakaj capítulo. Diaconopa hanchis runakunata aklias hankomanta. Chay punchawkunapim Kristuman aswang aswan aswan mirarjako. mi griego rimaj iñikkuna, kijakorjako hebreo rimaj cuita y mikuyta aypuptinkum, comanta kaq kunata, mana ayintacho atendinko, nispanko. Chaymi chunka iskaynintin apostolkuna, llapayan iñikkunata huñuruspanku nirqaku. Sichum Diospa palabran yachachiyta dejarusajko, mikuyta servinaykupa hinaptinqa, mana mallinchu kanman. Chaynaqa wawqi panillaykuna. Qamkunamantaya akllaichik, qanchis runakunata, chuya espiritu espiritupa juntasqan yachayniyuqkunata. Mikuy aypukuytaqa, paykunapa makinmanñam churasaqku. ñoja dios Diosta chaylla chaylla mañacuspa palabranta y achachizajco, nispa. Chaymi llapa jacuna, allinmi menispanco aclarjaco Estebanta. Paymi carga chuya espiritupa huntasqan llumpay iñiniyuq. tagmi, Filipita, Urukuruta, Nicanorta, Timonta, Parmenasta, Enaspa Nicolasta. Nicolás Jacarja. Judiokunapa religyonninman tikrakoq Antioquia Apostol Paykunatam paikunapa hawang Apostolkunam paykunapa hawanman makinkuta churaykuspanku Diosta mañakurqaku. Dios Diospa palabranta aswan aswan willakuptinko, llapayniyqkuna aswan aswan mirarqa Jerusalén llaqtapi. Achkañam sacerdote kunapas Jesúsman iñikuykurqaku. Estebanta preso Esteban mi Diospa ancha favorecisjan kaspa, Dios Diospa teininguan huntaris caspan, runakunapi pach milagrokunata pim Jerusalempim libras librasqakunapa huñunakunanku wasi. Chaypim huñunakujku, Serinimanta, Alejandriamanta, manta. inaspa asiamanta kaj judiokuna. Hukpunchawmi paikunamanta wakinkuna Estibanwan atipanakurqaku. Paykunaqa manam Esteban upallachayta atirqakuchu allin yachaywan hinaspa chuya espiritupa yanapakuyninwan rimasqanrayku. Chaymi pagarurqaku hukrunakunaman, runakunaman manta llullakuspanku. Ñuqaykum kay runata uyarirqaniku Moiséspa hinaspa Diospa kuntrampi mana allin rimaqta, nispa rimanankupaq. Chaynapim llaparakunatawan judiokunapa kamachekninta, chaynataq kunata yachachiqkunata hatarirachirqaku, Estebanpa kontrampi. Qunqayta pawaykuspankum Estebanta haperuspa, kurtiman Haperuspa, Chay pusasqanku llulla runakunam, Estebanpa kontrampi kainata nirqaku. Kay Caerunam mana upallaspa mana palabra kunata riman Diospaq dios wasimantawan manta ka Jesús mi, templota toñechispan Moiséspa en chikunata cambianja, nispa. mi chay cortepi llapayan tiyajkuna, Estebanta jawarispanko, Angelpa uyanghina uyayuqta